يعطوق الغيب فالدنيا أي لا يبقى لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Draga braćo, po vjeri, po dinu Allahovom, ja bi prije svega zahvalio Allahu Đalešanuhu na njegovoj uputi, na njegovim neizmjernim blagodatima i zahvalio bih Allahu što nam je mogućio da se večeras okupimo ovdje u ovom mesečidu ponovo nakon godinu dana i molim Allaha Đelešanuhu da ovaj naš skup učini od skupova na koje Allah spušta svoj milost i koji natkriljuju mele, koji natkriljuju meleki i da ovaj skup učini od skupova koje Allah spominje u najdobranijem društvu. Ja sam mislio da će večeras biti iz ženskog svijeta, da će biti ovdje i sestre prisutne, e, i u dogovoru sa našom braćom u toku putovanja razmišljao sam koju temu da uzmem jer sam pripremio ja bio više tema e, pa ipak ćemo mi ovu temu koju sam ja pripremio pa ćete ako Bog da vi prenijeti vašim ženama ono što čujete a bilo bi bolje da su prisutne da uživo slušaju predavanje naime ja želim da inšallah večeras malo dotaknemo dotaknemo se jedne vrlo bitne teme za nas sviju, a za vas koji živite u dijaspori, kako mi volimo reći, e, posebno. Želio sam da govorim o temi, odnosno o stvarnosti e, muslimanske porodice na zapad. Vi znate, braćo, da je muslimansko društvo, odnosno islamsko društvo i društvo koje je odgojeno na principima islama, i posebno generacija, prva generacija koji je odgojio Rasul sallallahu alaihi ve sellem na svojim, na svojim rukama jedinstveno društvo u povijesti u povijesti ljudskog roda i tom društvu nema primjera u istoriji čovječanstva ni u akidi ni u ahlaku ni u zakonodavstvu ni u međusobnim odnosima ni u bilo, bilo kom segmentu ljudskog, ljudskog života u akidi ako posmatramo, dakle, e, život prve generacije, odnosno prvih generacija, onih koji su ovjekovječili ili u praksi primijenili kuransko učenje, vidjet ćemo kad je u pitanju akida, da su primijenili i zbog toga su bili jedinstveni. A i mi takvi treba da budemo. I na, na ove stvari želimo da upozorimo. A posebno, dakle, u ovoj fitni u kojoj, u kojoj mi svi živimo, a vi, a vi posebno. U akidi su primijenili propis Allahu odnosno kuranske riječi zalike bi en Allahu huwa al-haq Allah subhan zato što je Allah subhanahu wa ta'ala jedina istina wa anna ma yad'un min dunihi huwa al-batil i što su oni koji ljudi mole mimo Allaha laž i zabluda i zabluda dakle samo se muslimani mogu pohvaliti s time i zato su oni srećni i navešćemo primjere te njihove sreće primjere njihove sreće i kad su u siromaštvu i kad su u bogatstvu i njihovog zadovoljstva duševnog, bez obzira u kakvom se položaju nalazili. I vallahi to nema niko osim muslimana. To nema niko osim muslimana. Evo, malo prije sam čuo da je bio jedan došao čovjek ovdje, austrijanac, raspitije se za islam, jel? Zašto? Zalike bi enna Allaha huwa al-haq. Zato što je Allah samo istina. Zato što je Allah samo istina. A sve ono što ljudi obožavaju mimo toga, mimo toga je batin. I to mora propasti a duša ljudska čezne za, za jedinom istinom. I Allah je stvorio dušu i zna, zna šta ljudskoj duši treba. Zatim u ahlaku i ponašanju i međusobnim odnosima ashabi su, odnosno prve generacije, dok su generacije koje su živjeli islam, i islamsko bi društvo tako trebalo da bude u cjelini, neponovljivi bili. A, a zbog čega, aleksanam? Zbog čega, braćo? Zbog toga što su primijenili kuranski ajet za kojim u fesiri kažu, za kojim u fesiri kažu, nema niti jedne stvari u ovom ajetu, a kojeg naši hatibi na hutbama uče petkom, a da je Allah nije naredio od dobra, niti ima jedne loše stvari da Allah nije naredio u ovom ajetu. Samo jedan ajet. Inna Allahe ja'muru bila adli wal ihsani wa ita idil kurba. Allah Đelešan naređuje pravednost i dobročinstvo i da se inna Allahe mu wal ihsan dobročinstvo i dobročinstvo normal i čuvanje rodbinskih veza. Kažu islamski učenjaci da se uve tri riječi koje imaju daleko šire značenje od ovoga sadržano je svako dobro. Nema ništa, Kur'an nije, ništa Allah nije izostavio u ajetu, a da ga nije spomenuo i da nije naredio musliman da ga čini. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِ A zabranio je razvrat i činjenje grijeha i zulum, odnosno primjenu sile. U ove tri, ova, ova, ove tri riječi je sadržana sva zabrana, zabrana svakog zla. Zabrana svakog zla. I potom se odlikovali, odlikovali muslimani. Zatim, u podizanju porodice, posebno, posebno u podizanju porodice odlikovali muslimani. I bili su primjer drugima. Tako. Ta muslimanska porodica je bila utemeljena na, na Kur'anu i sunnetu poslanika sa sebe. I na brizi, i na brizi svih njenih članova, bili muškarci ili žene, bili djeca bili djeca na čuvanju akide na čuvanju tevhida čuvanju islama i brige salam, i brige za odgojem brige za davom brige za islamom to je ono što kod nas nema mi ako ćemo kad bi navodili primjere za odrasle za odrasle koji su čuvali tu akidu daleko bi nas to odvelo mogli bi cijelo ono što pričati za muškarce i za žene Pitaćete možda kako, će, kako, kako su to djeca čuvala tu taj islam, kako su djeca čuvala akidu. Na koji način se to izražava? Ima primjera za to, koliko god hoćete. Navešemo samo jedan račun. Samo jedan primjer. Sjetimo se bitke na Bedru. Ovaj hadis, ovu predaju, bilježi Buhari od Abdurrahmana ibn Aufa, da je Abdurrahman ibn Auf, kad, se, kad je poslani sa selem postrojio vojsku na Bedru, da se našao među dva, između dva dječaka, Pa kaže, pogledao sam s moje desne strane, bio, bilo je djete. S moje lijeve strane isto tako, pa sam se prepao. I rek, pomislio sam da je Bog do neko malo, malo jači. U nezgodnom sam položaju, ako nas mušici napadnu, šta će ova djece uraditi? Pa me onda jedan od njih povukao i tiho mi rekao, Amidža, poznaješ lijevu džehla? Pa sam rekao, što ti pitaš lijevu džehla? Kaže, došao sam danas u ime Allaha da se borim protiv njega i da ga ubijem zato što on psuje Muhammed a.s. Pa kaže onda me isto tako onaj s lijeve strane prišao i tajno pita znaš li Ebu Džehla? Što će ti Ebu Džehla? Kad došao sam danas da se borim protiv njega da ga ubijem ili on mene da ubije. Zato što on vrijeđa Rasulullah. Pa sam se začudio I nakon toga kad se pojavio, Abu Džahl je bio gromada čovjek, fraun Faraon umeta, krupan bio. Kad se pojavio, on na ratištu da bodri mušike na borbu, rekao sam im na neki način da i spriječim ono u, u, u, tome što su oni pomislili da urade, vidite li onoga, da bi se zastra uplašili malo, to vam je buđa. Ona je o kome vi pita. E u istom trenutku su skočili go dvojice. Skočili se skočili su i vratili se vukući Ebu Džehla u glavu. Allah je ponizio faraona ovoga umeta Ebu Džehla, vođu mušrika, na taj način što je njegovo kraj na Dunjaluku, što su njegov život okončali uz Allahu pomoć ova dvojica dječaka. I došli su poslaniku sa veselem i kažu, kaže ovaj jedan, ja sam ga ubio, ja Allah Ovaj drugi kaže, ja Allah ja sam ga ubio. Kaže, jeste li obrisali sablje? Kaj nismo i kad si vidio poslanik sa tragove krvina, Samljak, ovo dvojice ste ga ubili. Pogledajte, dakle, djeci u vrijeme poslanika sa o čemu se brinu i šta su njihove težnje? Svaki čovjek, svaki insan nečemu teži. Želi nešto da postigne u životu. Ima neke svoje, svoje životne težnje i aspiracije. Jedni se brinu, što kažu islamski učenjaci, o, o dinu, a drugi o pinu. A pin je zemlja, Jedni se brinu o dunjaluku, drugi o ahiretu. Jedni maštaju o tome kako zavesti lijepu ženu i iskoristiti je i obešćastiti je, ne bojeći se Allaha za to, a drugi brinu o tome kako islamski moral usavršiti, kako prenijeti Allahu istinu ljudima koji traže sreću i zadovoljstvo i znaju da je ne mogu naći bez, bez Allahove upute. Dakle, svi ljudi nečemu težeju a vidimo te prve generacije čemu su težile i kako su uspjele. I u tome, u tome je naš spas i naša sreća. Nema drugačije uspjeha. Dok ne izgradimo mi naše porodice na tim temeljima, dakle na islamskim temeljima, da sve naše težnje budu usmjerene ka tome, da sačuvamo Allahu u vjeru, da, budemo ljubomorni, da je ljubomorno čuvamo, da odgajamo naše mlade generacije na tom. I pogledajte kakva je razlika između tih prvih generacija i naših današnjih generacija, nažalost. Nakon toga muslimani su se polako pedalj po pedalj, stopu po stopu udaljavali od Allahove upute. Udaljavali se od Islama, udaljavali se od izvora ponosa, izvora sreće na oba dva, na oba dva svijeta. I udaljavali se od čistog tevhida i razgolitili se, skinuli sa sebe odjeću pobožnosti i čestitosti i onda se ukazala njihova sramota. Ukazala se njihova sramota. I našli su se tako muslimani na opasnoj vetrometini zaboravili su akidu, zaboravili šerijat i suđenje po Allahovom zakonu i prihvatili su zakone koje je čovjek izmislio napisao svojom ruku. Čovjek, odnosno raznorazni ljudi i raznorazne sorte kufra. Mislili su muslimani, braćo, da ako ostave islam, da će se ukrcati u lađu spasa i da će na taj način doživjeti prosperitet na Dunjaluku, da će na taj način doživjeti, doživjeti sreću, Međutim, kad su ostavili islam, onda su se utopili zajedno s onima koji su bili na toj lađi koja je zaborala na Allaha Đalešanu. U ahlaku također, pogledajte koliko se musliman danas udalje od istine. Koliko se udalje od istinskog islamskog morala. Tako da na ulici skoro ne možete prepoznati, prepoznati u našim gradovima, u našim državama gdje su muslimani većina, a kamoli na zapadu. Prepoznat osim onih kojima se Allah smilovo, alhamdulillah, koji se svaki dan sve više vraćaju vjeriti. Zatim, porodicu vidimo koliko je napuštena, koliko je prepuštena sama sebi. Nema odgoja, nema odgoja djeci. I, u, i odgoj djece je u muslimanskim porodicama postao, postao težak. I očevima i majkama. Otac misli da je njegov zadatak samo da djete obezvijedi posao, da mu kupi dobro auto, da ga dobro odjene, da je, da je najbolje odjeven u društvu i da jede i pije i da uživa. I on je na taj način izvršio svoju ulogu. Majka također bitna da bude u trendu, bitno je da ganja modu, da prati, da prati modu, a kakva će djeca biti, kako će se odgojiti, to uopšte, to uopšte nije bitno. Nek su sa svijetom, nek su sa ostalima, nek su, nek su sa ostalim narodom. I mnoga djeca su, braćo, osjetila da nema istinskog odgoja. A čovjek po svojoj prirodi traži kompenzaciju, nadoknadu za to. Ako nema istine, on će prihvatiti laž. Ako neće slušati istinu, slušat će laž. Ako ga nećeš ti odgajati, odgajat će ga neko drugi. I onda su našli utjehu gdje? Tražili su ko će odgaja. Pa su našli ulicu, našli su diskoteke, našli su, našli su onaj noćne klubove, kafiće i tako dalje. I zaista, kako kažu islamski učenjaci, braćo, nije jetim, nije siroće onaj koji izgubi roditelje koji su ga odgojili u islamu. Ako je odgojno to dijete. Ako su roditelji izvršili svoju ulogu, nego je siroće onaj insan, odnosno ono dijete koje ima roditelje, ali ga ne odgajaju kako treba ne zna islama, ne zna, ne zna istine i onda luta. I ovo je naša gorka stvarnost, braćo. I neprijatelji islama dobro znaju, dobro znaju, dakle, da je muslimanska porodica odgojena na temeljima islama glavna opasnost za njih. Da je ona temelj islamskog društva i zato su željeli po svakom cijenu da je napadnu. Da napadnu tu čeliju, da napadnu taj temelj i da ga, i da ga sruši. I pred muslimanskom porodicom su danas opasni izazovi posebno, posebno obraćao na zapad. A ti izazovi, ti izazovi su vanjski i unutrašnji. I o njima ja želim da govorim. Što se tiče vanjskih izazova, neprijatelji Islama žele da prvo, da istrgnu muslimansku porodicu iz muslimanskog društva. Dakle, da ona ne bude odgojena na islamu, da je, da je istrgnu, istrgnu iz tog sigurnog, sigurnog gnjezda. I akajski, i ahlakski, dakle da je udalje od aki, aki, akide tu porodicu, od ibadeta, od lijepog ponašanja i tako dalje. To je jedna stvar. Zatim, druga stvar, na koji način to postižu? Pr prije svega ubacivanjem sumnje u vjeru. Ubacivanjem sumnje u ispravnost islama, u vjerozostojnost Kur'ana, u njegovo božansko porijeklo. Zatim, ako se to desi, a u mnogome su u mnogim stvari u, u, u mnogome su uspjeli kod muslimana da ubace te sumnje onda dolaze do utapanja utapanja u druge kulture u druge civilizacije i zatim na kraju vanjski uticaj jeste napad na ženu napad na ženu muslimanku i na njenu i na njenu ulogu i ono što joj je islam što joj je islam dao na koji način ubacuju braća sumnju u Allahu vjeru prije svega Vidjet ćete danas kad čitate literaturu, posebno orientalista, onih koji rade protiv islama, da ne govorimo, dakle, orientalista koji su muslimani, da ne govorimo židovima i kršćanima, koji uporno pišu i govore, govore kako je Kur'an tada objavljen ljudima i, lju, i obraća se ljudima divljacima, ljudima iz pustinje. Mi danas živimo u atomskom dobu. Živimo u dobu interneta, mobitela, tehnike, naučnih dostignuća i tu Kur'an nema šta reći. Tu Kur'an nema šta, nema šta ponuditi. Na taj način su i na ovaj trik su nasjeli mnogi, mnogi muslimani. Mi, braćo, ne želimo da, da zatvorimo oči pred napretkom materijalnim zapada. Ne. ne. Onda bili bismo nepravedni kad bi to uradili. Mi priznajemo da je zapad dostigo u tom materijalnom pogledu veliki napredak. Veliki napredak. Ali zapad također na drugom planu, na drugom planu nema, doživio je veliki nazadak i svaki dan sve više više tone. A to je glavna stvar. Na planu morala, na planu ahlaka, na planu istinskog odgoja nema šta ponuditi. Nema šta ponuditi. Zašto? I kad bismo mogli zamisliti, jer čovjek nije samo tijelo, čovjek nije samo materija. I kad bismo mogli zamisliti pticu koja leti samo s jednim krilom, koliko god da letila dugo, kad ta će pasti i slomiti to drugo krilo. Dakle, čovjek nije samo materija. I zapad je ostao nemoćan, nemoćan dakle, pred ovom drugom stvarnošću u životu, pred dušom. Jer stanje duše se ne mjeri, braćo, termometrima, niti bilo kakvim drugim fizičkim zakonima. Čovjek je čovjek po duši, a ne po tijelu. Kad iziđe duša iz čovjeka, šta se onda kaže za njega? Rahmetullahi alaihi. Klanja mu se dženaza, on je mejit. Nije dovoljno, dakle, samo zadovoljiti tu materiju, osta krnjava, osta čovjek tada, tada krnjav. I vi dobro znate i svjesnite, svjesnite toga bolje nego ja i vidite da je danas porodica na zapadu propala. Da je ona izgubljena i da je život zapadnjaka težak život. Težak život i pun je skobi. Rasturene porodice, rasturene brakovi, nezadovoljstvo, nezadovoljstvo ljudi, njihova izgubljenost, nakaradne ideje koje slijedi, njihov nemoral, bolesti koje haraju, koje haraju kod njih, nemir u njihovim dušama koji se osjeća na svakom mjestu. I propadanje kompletnih nacija je dokaz da ne znaju gdje je istina. Je dokaz da nemaju šta ponuditi na ovom duhovnom planu. A pogledajte šta kaže Allah Đelešanuhu za one koji ne znaju istinu i koji tumaraju svome životu kako je jasno Kur'an vallahi odslik, slika tu stvarnost ljudsku. Pa kaže Allah Đalešanu, A'udhu billahi mine šeitanir rajim, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى onaj ko okrene glavu od knjige moje taj će teškim životom živjeti život će mu biti tjesan težak i, i tegoban takvo je stanje duše kod, nevjer, kod nevjernika a evo vam primjera Evo vam primjera. Priča jedan šejh koji je došao u Ameriku u ovom našem sad vaktu. Došao u Ameriku da održi predavanje muslimanima, arapima. I kaže, kad sam došao u mesčit, nakon namaza, a prije predavanja, došao je čovjek, mladić jedan, musliman iz Sirije, sa jednim čovjekom, koji nije klanjao, nije klanjao s nama, Pa kaže, pitao sam šta je, ko je ovaj? Onda mi je rekao, ja šejh, ovaj čovjek je došao da izgovori šehade, da primi islam. I onda sam ja rekao, dobro, u redu. Mašala, to je lijepo, ali neka nam prije ispriča kako je došao do istine. Kako je došao do upute. I onda ovaj čovjek priča. Kaže, on je bogataš. Bogataš koji ima svoje tvrtke. Koji ima svoje firme u Americi. I ovaj brat musliman priča kao ja sam tako mi Allaha kod njega išao. Išao sam kod njega u kuću koja je sva od stakla. Čija jedna, čija jedna strana na moru, druga na kopu. U New Yorku. I kaže, u toj kući ima sve što se na Dunjaluku može poželjeti. Ovaj čovjek nije srećan. I jednoga dana ušao je, na, došao je na moje radno mjesto i zatekao je ovog muslimana gdje pere noge. Oprao je prije toga ostale dijelove tijela koji se pere u toku abdesta i pravo je noge, pa, mi, pa, pa je pitao što, šta to radiš? Zašto pereš noge na radnom mjestu? Kaže, abdestio sam, pa sam oprao ostale djele, ostale još noge. Šta je to abdest? To je čišćenje prije namaza. Šta je namaz? To je molitva. Kome? Ka Allahu. A ko je Allah? I onda sam mu ja objasnio i govorio sam o islamskim propisima. Kaj čudno je to. Ja te uvijek zateknem srećno kad god dođem ti si zadovoljan i trijezan nikad nisi pijan pa kaže objasni mi zašto je to tako kaže što se tiče toga da sam trijezan meni je islam zabranio Allah nam zabranio alkohol muslimani hoće da budemo svjesni ljudi da iskoristimo razum za ono za što ga je Allah, Allah stvorio a što se tiče što se tiče onaj toga da sam srećan ja ću ti kaj spomenuti hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kojem kaže محمد صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير شدنا يسفار مؤمنا نمو يوبيك دوبر إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له أكو غازد سي دوبر أون زهولي الله ويدوبر مليه وإن أصابته الدراء صبر فكان خيرا له أكو غازد سي كاكا مصيبة كاكو زلو أون سبورا استرقلي لنا تو مصيبته يوبيت مي دوبر I nije tako niski, nikod koga osim kod mu'mina. Pa kaže, bi ja bio srećan kad bi primio islam? Kad bi radio to što ti radiš? E bi Allah, ja hoću da primim islam. I okupao se i došao je kod tog šeha da izgovori šehadet. I kad je izgovorio šehadet, ljudi su, ljudi su gledali njega kako izgovara šehadet, a on je grcao u suzama. Kad je plakao i onda ovi ljudi su došli oko njega da ga tješe, e, da ga bodre i tako dalje, mislim, kaže, pustite ga, Puste ga nek se isplači. Kad je se isplakao i završio, kad je pitajte ga zašto je plakao. Zašto je plakao? Kaže, plakao sam zbog toga što kad sam izgovorio šehadet, osjetio sam da mi se prsa širi. Dakle, osjetio sam zadovoljstvo sa, sa šehadet. Naj, čovjek, da ne kažemo najbogatiji čovjek možda u tom gradu, čovjek koji ima sve od dunjavuka, sve ono što se može poželjeti i što žele mnogi ljudi. Kao što su željeli željeli u Karunovo vrijeme. Karun poznati bogataš u Musavi. Pa su govorili da je Bog do nama što ima Karun. I kad su vidjeli kaznu očitu, kada ga Allah kaznio i utjerao u zemlju sa njegovim bogatstvom, onda su, onda su došli pamet. Dakle, duša se ne smiruje, ne smiruje bez, bez, bez istine. I to je istina o današnjim porodicama i to je njihova stvarnost i njihov, i njihov život. I njihov život. I vi ste, braćo, vallahi, u velikoj blagodati svi mi, ali govorim dakle o našoj stvarnosti, naših porodica, naših muslimana na zapadu. I tako mi Allaha, zbog čega u blagodati? Zbog Islama, zbog uputi Allahove. I kada biste, odnosno kada bismo, čitav život do smrti, do sudnjega dana bili na seđdi Allahu, malo je. Malo je, ne bi bilo dovoljno. Odnosno, ne bi bilo previše. Zbog te blagodati koju mi imamo, imamo Allahov Kur'an, imamo Allahov riječ, Allahov riječ i Allahov objavu koju možemo da učimo i treba da, treba da slijedimo koja će nam donijeti hajr na oba dva, na oba dva svijeta. Dakle, oni žele da ubace sumnju u to vjerovanje. A pogledajte kako lutaju. Pogledajte, I pogledajte kakav danas je haos nastao na zemlji zbog toga. Nema, ko će voditi ljude? Ko će im ponuditi istinu ako neće, ako neće muslimani? I onda kad ubace to, kad ubace sumnju u Allah, u, nama u Allahu vjeru, onda dolazi do utapanja, normalno. Čovjek odbaci islam, mora nešto prihvatiti. Mora prihvatiti nečiju civilizaciju, nečiju kulturu, odnosno nečiju vjeru, odnosno ne vjeru. Kako kaže poslanica Selem u hadisu kojega bilježi Buharija i Muslim od Ebu Sejde al-Hudrija, slijedit ćete one prije vas, šta? Pedalj po pedalj, stopu po stopu. Ili aršin po aršin. Sve dotle kada bi oni ušli u gušterovu rupu i vi bi za njima ušli. Pa su rekli, ja Rasulala, jesu to židovi kršćani? A poslanik se kaže, pa ko bi drugi bio? Ko bi drugi bio? A u drugoj predaji stoji da je rekao, da je rekao poslanik sve, kada, sve dotle ćete slijediti kada bi oni učinili zinalom sa svojom majkom i vi bi to učinili. I vi bi to učinili. Dakle, nude nam svoje programe, svoje, svoje zakone i stalno ponavlja jednu te istu riječ. Zapad, zapad, zapad. Zapad, zapad. To je, on je dominantan. Njegova kultura, njegova, njegova civilizacija i tako dalje. Mi ne želimo da napadamo zapad, nego čudimo se muslimanima. Čudimo se muslimani jer mi smo sami sebi krivi. Kako ne otkrijemo te stvari? Kako ne možemo otkriti, otkriti njihovu zabudu? Njihovu zabudu s kojoj živi. Dobro, prihvatit ćemo ono što je kod njih dobro. Od te tehnike, zašto? Zato što ta tehnika, taj dunjaluk, ta materija, za nas treba da bude sredstvo. Sredstvo, a ne cilj. A onaj kome dunjaluk bude cilj, Boga mi je propao. Boga mi je propao kako je rekao imam Gazali u jednoj, u jednoj onaj predaji, spominjući ljude koji su u gafletu, koji su nemaru, a ovu njegovu predaju spominje Ibn Hajar u Fethul Bariju, u komentaru Buharine zbirke hadisa, kaže ljudi koji su obmanuti Dunjalukom, za mene su poput ljudi koji putuju u lađi, koji putuju u lađi i kaže došli su na jednu obalu, odnosno na jedno ostrvo koje je svoju znaku ukrasa Dunjalučkih a rijeke kroz njega teku, zelenilo, bašće, cvijeće, plodovi raznorazni i tako dalje. I onda im je kapetan broda rekao, ljudi, iziđite i neka svak obavi svoju potrebu, svoju nuždu i neka se što prije vrati, vrati na, na lađu. Jer ja vas neću čekati, zakazano je vrijeme kad trebamo poći. Pa kaže, jedan od njih je otišao i brzo se vratio, obavio svoju potrebu i vratio se. I našao je mjesto šire i prostranjene lađe nego što je bilo prije, nego što je imao prije. Kad je drugi se zagledao u te ljepote tog ostrva i ostao je malo. Pa se onda trznuo i probudio i vratio se, ali je zatekao mjesto tješnije nego što je bilo prije. Treći nije mogao odoliti, nego je uzeo, nije mogao odoliti, a da ne ubere tih raznih plodova, tog cvijeća, tih ukrasa, ukrasa s tog ostrva i kaže kad je krenuo s tim teretom došao je već se ljudi ukrcali u lađu jako malo mjesta ima, tjesno pa sad razmišlja da li da ostavi to e, kad sam već ponio taj teret ponijeću ga pa makar mi bilo tjesno međutim nedugo zatim lađa se zaljuljala vjetar je nadošao vjetar, vjetar je zaduvao i da bi spasio svoj život morao je sve to baš treći nije mogao odoliti nego je uzeo nije mogao odoliti a da ne ubere tih raznih plodova tog cvijeća tih ukrasa, ukrasa s tog ostrva i kaže kad je krenuo s tim teretom došao je već se ljudi ukrcali u lađu jako malo mjesta ima tjesno pa sad razmišlja da li da ostavi to e, kad sam već ponio taj teret ponijeću ga pa makar mi bilo tjesno međutim nedugo zatim lađa se zaljuljala vjetar je nadošao vjetar, vjetar je zaduvao i da bi spasio svoj život morao je sve to baciti A kaže četvrti je zašao još dublje u džunglu. Diveć se tim ukrasima i to je ljepoti tog ostrva. I kad je čuo posljednju svirenu, posljednji poziv da se ide, onda je on zgrtao, zgrtao koliko je god mogao ponije daleko više od ovog, od ovog prethodnog i kad je došao lađa je već bila otišla. I on je zajedno sa tim što je zgrtao skapao na toj obali, odnosno na tom ostrvu. I kaže, to je primjer tih ljudi koji su u gafletu. I pogledajte, kaže, te ljude koji su obmanuti time i govore da su pametni, da su inteligentni, a čitav život zgrču ono što neće ponijeti sa sobom. Ništa od toga neće. Dakle, za nas muslimane je to sredstvo. Sredstvo s kojim mi stižemo do cilja. Olakšavamo sebi život. Allah nam to dao. I mi to treba da, eks, da, da eksploatišemo. Međutim, ne smije nam to biti, ne smije nam to biti nikada cilj. Zatim, sljedeća stvar, posle toga, a posebno danas izražajna, jeste, braćo, kvarenje žene. Kvarenje žene muslimanke njenog morala. Mi znamo da je odgojena žena, muslimanka, temelj islamske, islamske porodice. A oni su pokušali da pokvare ženu muslimanku i nažalost uspjeli kroz sumnje takođe, zatim kroz poziv u slobodu, oslobađanje žene, oslobađanje žene od raznih okova, od hijjaba, od islamskog života, od boravka, od boravka u kući, od odgajanja genera, muslimanskih generacija i tako dalje. A tako mi Allaha, žena muslimanka treba da zna da joj je islam podario slobodu, a da je kjafiri hoće učiniti robinjom. Ona je u islamu biser, biser skupocijeni u školjki skrivenoj, a oni hoće da je učine bezvrijednom robom, bezvrijednom robom ili zalogajem, slatkim zalogajem za svakog psa i za svakog, za svaku divlju zvijer kad naiđe da, da ugrabi, da uzme i da pojede i da se življavaju s njom. Dakle, oni hoće to od žene. A Allah Đalešanu je podario ženi istinsku slobodu u islamu i istinski ponos. Wallahi, ona je majka. Kao majka ponosna. Kao supruga ponosna. I ima svoja prava i svoje obaveze kao kćerka i kao sestra i ona, ona je ona koja čini pola društva po islamu žena čini pola društva a kako veli jedan islamski učenjak lijepo i mudro a drugu polovicu odgaja u svome krilu dakle onaj muški ona čini pola društva a muški dio, odnosno drugu polovicu, odgaja u svome krilu. I šta ako nije odgojena? Znači, ona je glavni temelj. Ona je glavni temelj. Ako se on sruši, ako se on sruši, onda zaboravi, zaboravi na islamsko društvo, zaboravi na pravdu i zaboravi na red, na red na zemlji. To su braća dakle ti vanjski izazovi koji stoje pred islamskom odnosno muslimanskom porodicom i muslimanskim društvom. Što se tiče unutrašnjih izazova, njih ima jako mnogo. Njih ima jako mnogo. Ja ću spomenuti samo one koji su po meni najbitniji i najvažniji. Prvi od njih jeste džehl odnosno nepoznavanje islama nepoznavanje islamskih propisa i to je ono što upropaštava muslimana to je ono što upropaštava muslimana i što ga odvodi sa pravog puta ne zna ništa o Allahu ne zna ništa, isto kao i onaj koji nije musliman subhanallah Kur'ani se drže u, u rafama Kur'ani se drže u kućama za ukras ili da čuvaju, da čuvaju bereket sami od sebe bez njihove primjene u životima ili zbirke hadisa poslanika sa vselem, a ne, spo, ne sprovode se u život. Koliko ima muslimana, govorimo dakle o našim muslimanima i bošnjacima, koji uopšte ne znaju učiti Kur'an. Ne znaju učiti Kur'an. Kako ćeš, kako ćeš živjeti bez Kur'ana? Kako se može zamisliti život ako ne znaš učiti Kur'an? Ako jedan dan ne proučiš, ako svaki dan ne proučiš barem stranicu Kur'ana, to je skapavanje, to je umiranje. Jedna stranica te tek održava u životu. Samo, samo da možeš živjeti. Eto da dišiš. A li? Kad mjesec dana ne uzimaš Kur'an ili nikako ne učiš Kur'an. Tu nema, tu nema hajra, tu nema, tu nema života. A da ne govorimo o ostalim propisima Islama. Zato roditelji, braćo, moraju biti uzor u svojim porodicama. Mora otac poznavati Kur'an mora otac poznavati islam i primjenjivati ga on u svom životu da bi njegovo dijete imalo uzora u svom ocu da ga ne bi sutra proklenjalo zbog toga što ga je ostavio u džehlu što ga je ostavio u zabludi makar mu ostavio sav dunjaluk u nasljeđu sigurno to dijete neće sutra biti zadovoljno sigurno neće biti zadovoljno da ostane, da ostane na džehlu da ne zna islam i na tome podu moramo puno poraditi danas od nas niko nema pravo da kaže da nema šanse da nauči islam. Toliko literature, toliko knjiga, toliko učenih ljudi, toliko šanse da se nauči islam. Bez obzira gdje živio, živio na zapadu ili na istoku. Niko se ne može pravdat težinom svoga posle rada na, na, na, na Dunjaluškom polju. Za Allaha se mora žrtvovati. Jer ni taj tvoj posao neće biti bričeta, neće ti donijeti hajra, makoliko ga zgrnuo, ako ne budeš zahvalan Allahu Đelešanu. On je taj koji ti podaruje zdravlje. On je taj koji te usmrćuje na večer kad pođeš spavat, a ti ništa ne znaš i ne znaš što se ujutro probuditi. I ti odlaziš na posao bez sabba, ja? Bez toga da zahvali svome gospodaru. I umaraš se po cijeli dan i bojiš se, bojiš se da ti ne dođe ovaj, da te uhvati, da te uhvati, da ne radiš. A gospodaru svjetova ne zahvaljuješ i na njega ne misliš. Na njega, na njega ne misliš. To je nezamislivo za jednog muslimana. Dakle, odgoj mora početi od roditelja da bi naše generacije bile zdrave i da bi se naše stanje popravilo. Zatim, nedostatak dobrog društva je nedostatak dobrog društva je uzrok kvarenja omladine. Uzrok kvarenja omladine. Ako nema dobrog prijatelja, dobrog druga, mladić, ili ako nema dobru drugaricu odgojenu islamu, djevojka muslimanka će otići u propast otići će u propa i prijetio je velika prijetio je velika opasnost da se, da se pokvari. Zato pazite dobro s kim se djeca druže. S kim se druže, s kim odrastaju. Šta uče, šta slušaju, šta slušaju, šta govore u tom društvu i čemu teži, čemu teži to njihovo, to njihovo društvo. Zatim, braćo, takođe veliki nedostatak za nas za ispravno razumijevanje islama i odgoj naših poraca islamu jeste nedostatak, odgo, nedostatak a, dajija. Nedostatak istinskih dajija koji će u ime Allaha sve žrtvovati. Sve žrtvovati da bi okupili muslimane, da bi učili islamu, da bi učili islamu, da bi njihovu djecu naučavali i da bi tako djeca rasla i odgajala se u tom jednom islamskom ambijentu, u islamskoj atmosferi. Nije dovoljno Nije dovoljno samo doći u mesčid, pet puta dnevno klanjati namaz i gotovo završeno. Mesčid je naša škola. Mesid, u mesidu treba i da bude, da bude živo u košnici. Da se uče djeca, da se uči islam, da se uče odrasli i ako se budemo tu odgajati, tu je poslanje samo odgajaju ljudi. Tu je odgajaju najbolje vojskovođe, najbolje daje, najbolje učenjake, naj, najbolje vladare i halife odgojio u Nedostatak daje. Alhamdulillah, danas se sve više povećava taj broj. Ali nije dovoljno imati samo predavača. Jedan dan u Sarajevu pitao je, pitao je neko jednog našeg brata, daju također, kada je imali ovdje kod vas, je li se povećao broj daja, kada ja znam da je se povećao broj predavača, a je li se povećao broj daja, Allah van. Dakle, istinskih daja, koji će bez traženja dunjavuka, bez želje za dunjavučkom nekakvom nadoknadom, raditi, raditi na promicanju isto, islama. Takve će ljudi slijediti. Takve će tako mi Boga ljudi slijediti. A neće, neće one koji, koji su se uhljebili preko islama. Nego one koji se žrtvuju za islam. Kao što se žrtvuo onaj mladić. Sjetite se onog hadisa o ashabu uhdud. Kako onaj mladić kada ga je, kada, kada ga je kralj, kada je stari sihirbaz ponudio kralju rješenje da, na, da uzmu jednog mladića inteligentnog da ga uče sihru jer on se približava svome kraju, stari sihrbaz, da održava tako vlast kod ovog kralja, pa su našli tog mladića koji na tom putovanju do sihrbaza sretao jednog učenjaka, jednog čovjeka iz Isa ovog naroda koji je slijedio vjeru istinsku, koji je slijedio islam i osta nije nikom kazivao, nije smio da se otkrije, da se otkrije. Pa je ovaj mladić naučio od njega vjeru. Pa ga je Allah počastio, počastio time što, što, što mu je dao mogućnost da liječi ljude, da liječi slijepca kao što je izliječio kraljevog savjetnika uz Allahovu pomoć. I na kraju kad se otkrilo da on to radi, šta je rekao on? Kako to ti liječiš? Kad su ga pitali, rekao je, ne liječim ja, Allah liječi. Gubavca, slijepog čovjeka, najteže bolesti, uputi do Allah, Allah ga izliječi. A zar nije mogao preko toga zgrtati dunjalu, kao? šta je mogao para da zaradi da je to zloupotrijebio, a? Međutim, ne samo to, nego na kraju, na kraju njegov je cilj bio da svi ljudi prihvate vjeru, da prihvate islam, da se ne obmanjuju kraljem i njegovim vočstvom, pa je na, kad je nije htio napustiti vjeru, kad nije htio napustiti islam i to čemu ga je naučio ovaj pobožnja, koji je bio ubijen prije toga i raspilan pilom željeznom, odveden je na brdo, pa se brdo srušilo na ove ljude koji se ga odvjeli se vratio pa su ga na lađu da ga utope, lađa je potonula sa i se vratio. I kaže kralju, ne možeš me ubiti. Ne možeš me ubiti dok ne okupiš ljude. Ja ti predlažem kako ćeš me ubiti. Pazite. On predlaže kralju kako će mu život uzeti. Mladić. Okupi ljude. Okupi narod. I on da uzmi strelu. I reci Bismillah. U ime Boga ovoga mladića. U ime Allaha. Tada ćeš me ubiti. I kada je to izgovorio, ubio je mladića. I onda kompletan narod prihvata islam. I šta smo rekli njegovi savjetnici kraljevi? Onoga čega si se bojao, to se desilo. Htio si ubiti mladića da se ne bi to proširilo. On je otišao, gospodaru svjetova. Sad imaš hiljadu takvi. I hiljade takvi. Ali da pogledajte šta znači žrtva, žrtva u ime Allaha Đelešanu. Dakle, e, to je taj božanski odgoj kojega mi imamo u, u, u islamu, u islamu i ako se ne vratimo tom istinsk, istin, istinskom odgoju, onda nema nema od nas, od nas ništa. I pitanje je gdje je put? Gdje je put, gdje je izlaz? Izlaz je, dakle, braćo, u vraćanju Allahove vjere, pridržavanju Allahove vjere i pozivanju drugih ljudi, pozi, u ozbiljnosti u, Allah, u sljeđenju Allahove uputi. Danas, alhamdulillah, mi možemo slobodno biti zadovoljni donekli i srećni kad dođemo na zapad. U Njemačkoj ja sam obišao nekoliko džemata ovih dana. Allahu akbar, mesčidi, prostorije, krasne prostorije imaju. Međutim, nema ljudi. Nema ljudi. Ima na džumi, ima. Ali to, alhamdulillah, i to je dobro. Znači, sad treba raditi. Sad treba raditi. Imamo temelj. Allah je spustio svoj milost na nas nije zbog, neki naš, zbog našeg velikog nekog rada, nego zbog toga što hoće da islam pobijedi Što je Allah zadovoljan sa islamom, da ljudi slijede pravi put, da ne odu u stramputicu i da ne odu u džehennem. I kad imamo to, moramo se onda uozbiljiti. Moramo zbiti naše safove. Moramo zbiti naše redove. Okupi se oko Kur'ana i sunneta. I na kraju krajeva na vama je odgovornost za one koji lutaju ulicama od, od nevjernika, na vašem poslu, u vašoj firmi i tako dalje. A znate, pitaju vas sigurno. I zašto ne pušiš? I zašto ne piješ? I zašto klanjaš? I zašto nosiš bradu? I zašto ovo? I zašto ono? Nemojte odgovarat kad vas pita zašto ne pijete, eto moj stomak to ne podnosi. Nego kažimo da je to islam zabranio i objasnimo islamski propis. Jer svi ljudi teže ka istini. Svi ljudi teže ka uputi. I znajte, braće, da je uputa. Prva stvar koju je Allah spomenuo uz poslanika sa sebe. To je najbolja osobina, najveća vrijednost kod čovjeka. Kad bude upućen, kad, kad, kad osjeti zadovoljstvo i svjetlo ima sa sobom. Kaže Allah za poslanika sa šta? Vagađedak je balan fahada. I bio se zabludi pa smo te mi uputili. Znači nisi znao za Allaha, nisi znao za istinu. Pa te Allah uputio poslaniće. Salam To je najveća vrijednost. I musliman se, braćo, kad prihvati islam, ne može oholiti. Nemo, nemojte se zadovoljiti time što ste vi prihvatili vjeru, dok drugi ljudi tumaraju u zabud. Budite od onih koji pozivaju drugi, koji žele sreću drugima. Kao što sam ja osjetio sreću i radost u namazu, u životu u islamu, hoću tako da drugi ljudi budu srećni. Jer nema na drugoj strani sreće i zadovoljstva. Nekada mala stvar može biti uzrok uputi. Mala stvar. Dosljednost tvoja uvjeri. Dosljednost tvoja uvjeri. Pravednost, lijepo ponašanje, lijepo obhođenje može biti razlog da ne progovoriš nijednu riječ da čovjek bude upućen. I da čovjek prihvati islam. I da sutra bude, inša Allah, bolji, bolji od nas. I da bude, doba, da bude dobar daje. Koliko je bilo takvih ljudi? Koliko je bilo takvih ljudi koji su bili pokvorenja? I nemojte gledat na to. I ne smijemo, jednu stvar moramo, moram napomenuti, braću. Ne smijemo dozvoliti sebi da kažemo, taj je pokvorenja, taj radi to i to. Gdje smo mi juče bili? Da je bio velika pijanica i veliki pokvorenja. Veliki pokvorenjak. I kad jednog dana je pred svojom kućom u crvenom ogrtaču svilenom od svile, namjerno je obukao zbog oholosti, zbog sile svoje madalačke, obukao je crveni ogrtač od svile i sjeo pred vrata čekaju svoje društvo da piju pred kućom. U tom trenutku je kad je naišao šorbe, također e, poznati mu hadis tada, ovaj bio, dok je ovaj bio pokvorenja. Pa se ljudi oko njega okupili, oko učenjaka se ljudi okupljaju. I on pita, ko je ovaj? Da, e, to je šurbe. Ko je šubri? To je muhaddis. Dakle, pokvareni ljudi ne znaju za učenjaka. Oni znaju za pjevače, za futbalere, za mm, razvratnike i tako dalje. Ne znaju mene učenjaka. Kakav šov? To je muhaddis. Poznati muhaddis koji prenosi hadis poslanika sa srlem. I je došao do njega i kaže mu, drsko, e, priča mi hadis. Kaže, ti, jesu ti od njegovog ehla, jesu ti učenjak, pa da ti prenosim hadis, on izvukao sablju, kaže, priča, ja ćete zbostiti Kad je vidio kako je nekultura, kako je neodgojen, i kako je drzak, što ove mu je citirao hadis, kaže, an Mansur, an Abdullah ibn Mas'ud, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت prenosi se od Abdullah Mas'uda da je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam ako se ne stidiš, radi šta god hoćeš. Ako se ne stidiš, radi šta god hoćeš. I ovaj čovjek je spustio nož, otišao je posti, postiđen i rekao majci, majko, prvo je polupao alkohol koji je bio skupio, rekao majko, ako dođe društvo, počasti rano i reci da mene neće zadugo vidjeti. Da sam ja otišao. Nakon toga je otišao u Medinu ma, imamu Maliku i pred njim je učio hadis i vratio se kao najpoznatiji mu hadis, a Šube je već bio umro. A on se vratio u Kufu da naslijedi Šube on, šubeta, a on je ga naučio samo jedan hadis. Samo jedan hadis. Ako se ne budeš stidio, radi šta god hoćeš. I to ga je postidilo i to ga je navjelo, navjelo da, prihvati, da prihvati vjer. Da prihvati, da prihvati uput. I mnogi drugi primjeri. Ljudi organizovali, priča jedan učenjak, dakle, o stvari jedan čovjek priča o sebi, o svojoj, o svojoj uputi, kako je došao do uputi. Kad jedan dan smo pripremali izlet, pripremali smo izlet, ja i moje društvo, i došli smo na to mjesto i onda smo spremili jednog našeg prijatelja jednog da ide po mezu da nam donese mezu i on je otišao, zadugo se nije vraćao zadugo se nije vraćao i onda smo spremili jednog od nas u stvari ja sam otišao da vidim šta je sa njim na putu sam vidio našeg prijatelja on je imao udes i kaže još uvijek je bio živ i kad smo ga izvad, izvukli iz auta i ponijeli ga, ponijeli ga u bolnicu, stalno je ugledao je mene i stalno je govorio šta ću mu reći, šta ću mu reći. Pa ga ja pitam kome čovječ, šta ću mu reći? Pa kome? Pa kaj Allahu. Došao na pijanku, došao da se življava i u tom trenutku osjetio da, da će umrijeti, da će umrijeti, da nema, nema drugi. Ponavlja te riječi koje su bile uzrok njemu upute kada je umro izgovorio šahade i upute ovoga, ovom njegovom, njegovom drugom. Dakle, nekada musibet, nekada iskušenje, nekada bolest, nekada lijepa riječ, nekada, dakle, tvoja čvrstina u vjeri, može biti razlog da čovjek, da i sam bude, da i sam bude upućen. I zato moramo ustajati na tome. Ne smo, nemojmo govoriti, ne znamo, nemamo dovoljno znanja. Beli vanni valav aje, kare poslani sve sve. Prenesi od mene makar jedan aje. A prije svega pozivamo islam našim ponašanjem, našom primjenom, našom primjenom islamu. Dakle, u tome, u tome je za nas spas. Da odgajamo sebe i naše porodice u islamu, da budemo primjer drugima, praktični, a ne samo teoristi da pričamo o islamu, i da što više radimo, da pozivamo drugi i da se buramo na tome. Da se buramo na svim mogućim izazovima i iskuše, iskušenjima koje nas zadesi, koje nas zadesi. I da gradimo naše mostove jedinstva islamskog, da se okupimo oko Kur'ana i sunneta i da također na tome budemo strpljivi i saburljivi. U tome će Allah dati bereket u tome će da Allah dat bereket i sreću. A Allah će svakako da da Islam pobjedi. S nama ili bez nas. Bolje da bude s nama. Bolje da bude s nama kako bi mi zaradili džennet, Allahovo zadovoljstvo. Allahovo zadovoljstvo i kako bi sutra, inša Allah, uživali u džennetskim blagodatima zajedno zajedno s našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam i sa onima koji su nas pretekli dobro. Zato ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala na kraju da nas učvesti na istini, da nas okupi oko Kur'ana i sunneta, da ujedini muslimane na istini, na islamu, da ubrza pobjedu istine, da nam oprosti grijeh i da nas uvede u džennet. Amin. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت